يا خاطب الحور الحسان وطالبا لوصالهن بجنة الحيوان أسرع وحث السير جهدك إنما مسراك هذا ساعة لزمان هي جنة طابت وطاب نعيمها فنعيمها باق وليس بفاني وبناؤها اللبنات من ذهب وأخرى فضة نوعان مختلفان سكانها أهل القيام مع الصيام وطيب الكلمات والإحسان للعبد فيها خيمة من لؤلؤ قد جوفت هي صنعة الرحمن أنهارها في غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين Neka je svaka zahvala samo Allahu subhanahu wa ta'ala, našem uzvišenom gospodaru i stvoritelju koji je rekao وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ شَكُرْ A malo je mojih zahvalnih robova. Svjedočimo da nema drugog istinskog Boga, dostojnog obožavanja, mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, jedinog koji nema sudruga. svjedočimo da je Muhammed Mustafa sallallahu alihi wa alihi wa sallame Allahov zahvalni rob i poslanik, koji bi cijelu noć provodio u namazu sve dok mu pete ne bi počele pucati od dugog stojanja, a on bi govorio nakon toga Efela ekunu abden šekura, zar da ne budem Allahov zahvalni rob. Neka je Allahov salavat i selam na njega, njegovu porodicu, sve ashabe koji su spoznali Allahu subhanahu wa ta'ala blagodati, priznavali ih i bili Allahu subhanahu wa ta'ala zahvalni na njima. A zatim govor o Allahu subhanahu wa ta'ala brojnim blagodatima, o našoj slabosti da ih sve spoznamo i pobrojimo, govor o našoj slabosti i manjkavosti da se ispravno Allahu subhanahu wa ta'ala zahvalimo na njegovim blagodatima i te kako je potreban govor. Wa in ta'uddu ni'mat Allahi la tuhsuha. Ako biste brojali Allahove blagodati, nikada ih ne biste mogli pobrojati i spoznati. Allahovi robovi, ko je to od nas, od onih za koje Allah subhanahu wa ta'ala kaže wa qalilun min ibadi shakur a malo je mojih zahvalnih robova da bismo bili Allahu subhanahu wa ta'ala zahvalni robovi Šta nam je raditi? Kako da postupamo? Šta je suština zahvalnosti na Allahovim subhanahu wa ta'ala blagodatima? Koliko iskreno i svjesno svaki dan izgovaramo riječi Allahumme a'inna ala zikrike wa šukrike wa husni ibadetik. Allahu gospodaru naš, pomozi nam da te se često sjećamo, često spominjemo, da ti mnogo zahvaljujemo i iskreno robujemo kakve su to posljedice nijekanja Allahovih blagodati, poigravanja s njima, zaboravljanja istih. Brate muslimanu, pozivaš se da razmisliš o riječima uzvišenog Allaha wa qalilum min ibadije šekur, a malo je mojih zahvalnih robova. Šakira zahvalnih malo je. Jesi li od njih ili si od većine drugih koji ili nisu zahvalni Allahu subhanahu wa ta'ala na njegovim blagodatima ili ih čak nisu ni spoznali. Nisu svjesni brojnih Allahovi blagodati kojima ih je on uzvišeni odlikovao. A ima li neke blagodati koju uživamo, a da ona nije od Allaha subhanahu wa ta'ala. Rekao je uzvišeni وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ A vi ne uživate ama baš ni jednu blagodat, a da ona nije od Allaha subhanahu wa ta'ala. Spoznaja blagodati najvažniji i najbitniji je sastavni dio šukra zahvalnosti, jer je zahvalnost nemoguća ukoliko se blagodati ne spoznaju. Također, spoznaja blagodati put je do spoznaje vlasnika te blagodati, onoga koji nas je njome obdario. Pa kada insan spozna neku Allahu subhanahu wa ta'ala blagodat, ona ga dovodi do još veće spoznaje Allaha subhanahu wa ta'ala, njegovog boljeg upoznavanja, a to dovodi do još veće ljubavi prema Allahu subhanahu wa ta'ala i na kraju do još veće zahvalnosti. Allahove blagodati po nas nisu ograničene samo na hranu, piće i zdravlje kako misli većina ljudi. Naprotiv, Allahove blagodati su toliko brojne da ih mi ne možemo ni pobrojati. Njihov broj poznaje jedino Allah subhanahu wa ta'ala. Ebu Darda radijallahu ta'ala an rekao je, onaj koji nije svjestan Allahovih blagodati po njega, izuzev hrane i pića, znanje takvog je mizerno, sićušno i kazna skoro da se nad njim nadvila. Da, wa in ta'uddu ni'met Allahi la tuhsuha. Ako biste vi Allahove blagodati brojali, nikada ih ne biste mogli nabrojati. Međutim, Najveće Allahove blagodati kojima nas je počastio zasigurno su blagodat Islama i imana. Pa nas je uzvišeni Allah učinio muslimanima, njegovim pokornim robovima i nije nas učinio poput drugih koji ga upisuju na najgori način ili obožavaju nekoga drugog pored Allaha subhanahu wa ta'ala. Neka je Allah subhanahu wa ta'ala uzvišen od onoga što mu pripisuju, o njemu govore i čine. Mujahid, rahimahullahu ta'ala, poznati komentator Kur'ana, povodom riječi Allaha subhanahu wa ta'ala u suri Lukman 20. ajetu وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَ i počastio vas je svojim vidljivim i nevidljivim blagodatima, kaže Mujahid, te blagodati jesu spoznaja značenja La ilaha illallah. Sufjan Ibn Ujejne, rahimahullahu ta'ala, rekao je, nema veće Allahove blagodati kojom je počastio svoje robove od te što ih je podučio spoznaj značenja la ilaha illallah. Blagodat skrivanja naših grijeha, loših dijela i odgađanja kazne za njih također je jedna od najvećih Allahovi blagodati kojom nas je On uzvišeni počastio, jer da nas kažnjava za svaki grijeh svako loše dijelo koje učinimo, doista bili bismo svi upropašteni, stradali bismo. Povodom istih riječi sure Lukman وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَهِرَتَنُ وَبَاطِنَ i počastio vas je svojim vidljivim i nevidljivim blagodatima, drugi poznati mu feser komentator Kur'ana Muqatil rahimahullahu ta'ala rekao je vidljiva blagodat jeste islam, a nevidljiva jeste prekrivanje vaših grijeha i loših dijela. Jedan čovjek upitao je Ibn Taymiju Rahimehullahu ta'ala kako si osvanuo, pa je odgovorio. Osvanuo sam između dvije, Allaho je blagodati, ne znam koja je od njih dvije bolja i veća za mene. Da li ta što mi je Allah subhanahu wa ta'ala prekrio moje grijehe, pa me niko ne može spominjati po njima, ili ljubav koju je uzvišeni Allah ubacio u srca ljudi prema meni, a ja ih i ne poznajem jedan od učenjaka zapisao je Nalazimo se u brojnim Allahovim blagodatima koje ne možemo pobrojati iako mu mnogo činimo grijehe, pa ne znamo na čemu da mu se više zahvalimo, da li na lijepom i dobrom kojim nas je jasno i vidljivo odlikovao i počastio ili na lošem i prezrenom kojeg nam je on uzvišeni prekrio. Blagodat otvaranja vrata pokajanja također jedna je od najvećih Allahovi blagodati kojima nas je počastio. Omogućio nam da se pokajemo za naše grijehe, makakvi oni bili i makoliko oni bili brojni. U hadisi Kuciju došlo je da Allah subhanahu wa ta'ala kaže Oni koji me spominju, dostojni su moje pomoći i moga spomjena. Oni koji mi se zahvaljuju, dostojni su moga uvećanja njihovih blagodati. Oni koji mi se pokoravaju, dostani su moje plemenitosti, wa ahlu ma'siyati la uqannituhum rahmeti, a oni koji griješe prema meni, neću im dati da izgube nadu u moju milost. In tabu ilayya fa ana habibuhum, ako mi se pokaju, pa ja sam njihov voljeni, wa in lam yatubu fa ana tabibuhum, ako mi se ne pokaju, pa ja sam njihov liječnik. Abtalihim bil masaibi liutahhirahum minal ma'ajibi. Iskušavam ih nedaćama da bi ih očistio od njihovih manjkavosti grijeha. I druge, brojne Allahove blagodati kojima nas je uzvišeni Allah odlikovao. Dragi brate, plemenita i cijenina sestro, na ovim blagodatima moramo biti zahvalni Allahu subhanahu wa ta'ala, zahvaljivati mu se i ne smijemo mu biti nezahvalni. Ne smijemo poricati blagodati Allaha subhanahu wa ta'ala. Kao što je rekao uzvišeni Allah u svojoj plemenitoj knjizi, vaškuru li vala tekfurun. I zahvaljujte mi se, a nemojte mi biti nezahvalni. Međutim, dragi brate muslimanu, jesi li ikada razmišljao od tvoje zahvalnosti na Allahovim blagodatima, kojima koristi? Hoće li tvoja zahvalnost, budeš li zahvalan Allahov rob, povećati Allahovu vlast, Allahove riznice, ili će ta zahvalnost biti od koristi upravo tebi? Jesi li razmišljao o koristima šukra, zahvalnosti? Znaš li da je opstanak neke Allahove blagodati kod tebe, pri tebi, njeno povećavanje ili smanjivanje upravo usko povezano s tvojom zahvalnošću? Zar ne čuješ riječi Allaha subhanahu wa ta'ala وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ I sjetite se kada je vaš gospodar objavio Ako mi budete zahvalni, ja ću vam zasigurno još više svoju blagodat povećati. Vole in kefertum inna adabi la šedid. A ako ne budete zahvalni, pa moja kazna doista je žestoka. Znaš li da doista ova Allahova kazna ne spušta se na zahvalne Allahove robove? Uzvišen je rekao, ma jef'alu Allahu bi adabikum in šekertum wa amentum. Allah vas neće kazniti sve dok budete zahvalni i dok budete vjerovali. Zašto? وَكَانَ Allahu شَاكِرًا alima, Jer Allah je onaj koji je zahvalan i koji je sveznajući. Allah neće na tebe spustiti kaznu, već će ti na tvoju zahvalnost uzvratiti zahvalnošću, pa ima li ljepšeg gospodara. Allah neće na tebe spustiti kaznu, već će ti na tvoju zahvalnost uzvratiti zahvalnošću, uzvratit će ti nagradom i to kakvom. Uzvišeni Allah u svojoj knjizi, Kur'an i Kerimu, nagradu zahvalnih spominje općenito, i ničim je ne uslovljava. To jest nagradu zahvalnih kada spominje općenito želi da ukaže da poznaje samo on uzvišeni. Zadržao ju je samo za sebe, Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَسَيَجْزِ اللَّهُ شَاكِرِينَ I Allah će nagraditi zahvalne. وَسَيَجْزِ شَاكِرِينَ I mi ćemo nagraditi zahvalne. Uzvišeni Allah je zadovoljan da mu budemo zahvalni, dok nam ne želi nevjerstvo, poricanje i nezahvalnost. Rekao je, in tekfuru fa inna Allahe ghaniyun ankum, wala yarda li ibadihi l-kufr. Ako mu budete nezahvalni, pa uistinu Allah je neovisan od vas i on ne želi svojim robojima nevjerstvo, wa in teškuru yardahu lakum. A ako budete zahvalni, on vam je time zadovoljen. Allah subhanahu wa ta'ala zadovoljan je zahvalnošću, odnosno zahvalnost je put do njegova zadovoljstva. Stoga Allah subhanahu wa ta'ala obavezuje svojim iskrenim robovima da mu budu zahvalni. Rekao je uzvišeni u svojoj plemenitoj knjizi Kur'ani Kerimu وَشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنْتُمْ إِيَّهُ تَعْبُدُونَ I Allahu budite zahvalni ako samo njega obožavate. Pa je svoje najbolje robove, vjerovjesnike, opisao zahvalnošću. Pa kaže za Ibrahima, alihi salatu wasalam, koji je otac vjerovjesnika, kaže uzvišeni za njega in Ibrahim kana ummatan qanita lillahi hanifa wa lam yakun minal mushrikin u Ibrahim je bio vođa pokoran Allahu pravi vjernik nije bio od mnogobožaca shakiran li an'amih bio je zahvalan Allahu na njegovim blagodatima. Kaže Musa'u, Allah subhanahu wa ta'ala, Ja Musa, inni stafejtuke ale nasi bi risalati vobi kelami, fa hudma atejtuke, wa وَكُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ O Musa, doista sam ja tebe odabrao nad drugim ljudima sa svojom poslanicom, sa svojom objavom, svojim govorom, pa uzmi ono što ti se daje, wa وَكُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ i budi od zahvalnih. Brate muslimanu, znaj da je Allah subhanahu wa ta'ala podijelio ljude na zahvalne i nezahvalne. Nema trećih. Rekao je uzvišeni, inna hedejnahu sebile, imma šakiren wa imma kefura. Mi smo čovjeku pojasnili put, pa on ili je zahvalan ili nezahvalan. Plemeniti brate, kada sagledaš svoje stanje, iskreno sebi postaviš pitanje jesi li od zahvalnih, malobrojnih Allahovih robova ili ne. Hvata li te jeza od odgovora? Naročito kada se upoznaš da šukr, zahvalnost, na Allahovim blagodatima neće biti ispravna, neće biti potpuna i valjana sve dok ta zahvalnost ne bude izgrađena na pet temelja. Prvi temelj, poniznost prema onome koji te je počastio svojom blagodati. Pa jesu li muslimani ponizni prema Allahu kao što su ponizni prema onome koji im učini neko dobro. Drugi temelj, iskazivanje ljubavi prema onome koji te je počastio svojom blagodati. To jest, kada spoznaš ili zadobiješ određenu blagodat, ona neminovno mora biti razlog povećavanja tvoje ljubavi prema Allahu, još većeg i čvršćeg vezanja tvoga srca za Allaha subhanahu wa ta'ala. Treći temelj, priznavanje blagodati samo Allahu subhanahu wa ta'ala, nikome drugom, jer وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ A vi ne uživate nijednu blagodat, a da ona nije od Allaha. مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ Bilo koju milost da Allah spusti ljudima, niko je ne može sustegnuti, zaustaviti. I koju god sustegne, niko im, mimo njega, Allaha subhanahu wa ta'ala ne može spustiti, jer je on silni i mudri. Četvrti temelj, spominjanje Allaha subhanahu wa ta'ala po toj blagodati, kao što i kaže وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّث A što se tiče blagodati tvoga gospodara, spominji ih, pričaj o njima. I peti temelj, neupotrebljavanje blagodati u onome što Allah ne voli, čime nije zadovoljan. Dakle, zahvaliti se Allahu subhanahu wa ta'ala na nekoj od njegovih blagodati znači ponizno priznati dotičnu blagodat samo Allahu subhanahu wa ta'ala nikome drugom. Spominjati ga po njoj, svoje srce ispuniti ljubavlju prema Allahu subhanahu wa ta'ala zbog te blagodati i druge organe staviti u službu i pokornost Allahu subhanahu wa ta'ala često ga spominjati svojim jezikom. Brate muslimanu, žurimo da se Allahu subhanahu wa ta'ala na ovakav način zahvaljujemo na njegovim brojnim blagodatima. Ne zaboravimo korist od naše zahvale imamo mi. Uzvišeni Allah rekao je وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهِ غَنِيٌ حَمِيدٌ A onaj koji je zahvalan, u svoju korist je zahvalan, a onaj koji je nezahvalan, pa doista je Allah subhanahu wa ta'ala bogat, neovisan, i hvaljen. Ima Allah subhanahu wa ta'ala drugih robova koji njega hvale. Dokaz da od zahvaljivanja na Allahovim blagodatima korist imamo samo mi, jeste i obećanje Iblisa, u čije neprijateljstvo nimalo ne sumnjamo, koji je obećao da će nas zavoditi kako bi nas što manje bilo zahvalnih Allahovih robova. Pa Allah subhanahu wa ta'ala u svojoj plemenitoj knjizi spominje riječi Iblisa – ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين Zatim ću im prilaziti s prijeda, iz traga, iz desna, iz lijeva i ti ćeš vidjeti, uvidjet će se da većina njih neće biti zahvalna. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ Većina njih neće biti zahvalna. Ove riječi potvrđuju prethodno da korist od zahvale imamo mi, da se korist vraća nama, ali isto tako ove riječi potvrđuju da je malo zahvalnih Allahovih robova. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ شَكُورٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ I brojni drugi kuranski ajeti koji govore o ovoj činjenici. Zahvalnih robova je malo, molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učini od njih. Dragi moji brate, plemenita i cijena sestro, zahvalnost na Allahovim blagodatima biva srcem, jezikom i udovima. Srcem putem poniznosti i skrušenosti, ispunjavanjem srca, ljubavlju prema Allahu subhanahu wa ta'ala, jezikom spominjući Allahove subhanahu wa ta'ala blagodati, priznavajući blagodat samo Allahu subhanahu wa ta'ala i nikome drugom, zahvaljujući se uzvišenom Allahu na njegovim blagodatima, hvaleći ga i udovima, pokoravajući se, odazivajući se Allahovim naredbama i klonjenjem onoga što je on uzvišeni zabranio. Ibn Abi Dunija u svome dijelu Šukr spominje da je jedan čovjek upitao Ebu Hazima Selemu ibn Dinara rahimahullahu ta'ala. U čemu se ogleda zahvalnost očiju o Ebu Hazime? Odgovorio je, Ako njima vidiš dobro, obavijesti o njemu druge, dok ukoliko njima vidiš zlo, prekri ga, sakri ga, ne obavještavaj o njemu druge. A u čemu se ogleda zahvalnost ušiju? Ponovo je upitao čovjek, a Ebu Hazim odgovorio je, ako čuješ dobro, zapamti ga, dok ako njima čuješ loše, odbaci ga od sebe. Ponovo je čovjek upitao, u čemu se ogleda zahvalnost ruku? Ebu Hazim je odgovorio, da njima ne uzimaš osim ono što im i pripada i da ne uskraćuješ Allahovo pravo koje je u njima. U čemu se ogleda zahvalnost stomaka, čovjek ponovo upita, a Ebu Hazim reče da njegov donji dio ispuniš hranom, a gornji dio znanjem. A u čemu se ogleda zahvalnost spolnog organa, čovjek upita, a Ebu Hazim mu citira riječi Allaha subhanahu wa ta'ala وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ I oni koji svoja stidna mjesta, spolne organe čuvaju, illa ala ezvađihim, osim od svojih žena. A u čemu se ogleda zahvalnost nogu? Čovjek ponovo upita, a Ebu Hazimu odgovori, ukoliko čuješ za nekog čovjeka da je umro, a ti si bio zadovoljan njime, smatrao si ga dobrim da hodiš njegovom stazom. To je zahvalnost nogu. Dočim, ukoliko čuješ za čovjeka da je umro, a ti si znao za njega da je bio loš, zahvalnost tvojih nogu jeste da ne hodiš njegovim stopama i njegovim dijelima. U ovom slučaju, na ovakav način, ti ćeš biti zahvalni Allahov rob. A što se tiče onoga koji se zahvaljuje Allahu subhanahu wa ta'ala samo svojim jezikom, a ne i ostalim organima, njegov primjer je poput čovjeka koji obuče ogrtač, odjeću samo na jedno rame, dok drugi dio pusti da se vuče za njim, pa mu takav ogrtač, takva odjeća ništa ne koristi. Ne štiti ga niti od ručine, niti od hladnoće, niti od kiše, niti snijega. Upitan je Mohamed ibn Mansur, rahimehullahu ta'ala, kada se najedem i napijem, kako da se zahvalim Allahu na tim blagodatima? Mohamed ibn Mansur, rahimahullahu ta'ala, odgovorio je da klanjaš sve dok u tebi ništa od toga ne ostane. Brate muslimanu, kao što se korist naše zahvale na Allahovim blagodatima vraća nama, mi od toga imamo korist. Isto tako, posljedice naše nezahvalnosti na Allahovim blagodatima štetu doživljavamo samo mi. Allah subhanahu wa ta'ala rekao je innal insane li rabbihi lekenud. Doista je čovjek svome gospodaru kenud. A kenud jeste kefur, odnosno onaj koji je nezahvalan, kao što kaže Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhuma, Mujahid i drugi. Hasan al-Basri, rahimahullahu ta'ala, rekao je El kenud je onaj koji samo spominje probleme, te gobe, ne daće, a zaboravlja blagodati i dobrote nezahvalnima, Allah subhanahu wa ta'ala ponekad obrzava kaznu i na ovome dunjaluku. A što se tiče ahireta, slušaj riječi Allaha subhanahu wa ta'ala. Alam tara ila alladhina baddalu ni'mata Allahi kufra wa ahallu qawmahum daral bavar jahannama yaslawnaha wa bi'sa qarar Zar ne vidiš one koji su umjesto zahvalnosti Allahu na blagodatima nezahvalnošću uzvratili i narod svoj u kuću propasti doveli u džehennem u kojem će gorjeti, a užasno li je on prebivalište. Znajmo dobro da mnoštvo Allahovih blagodati koje ne budu popraćene zahvalnošću, ne uzvrati se zahvalnošću na tim Allahovim blagodatima, te blagodati bit će razlog postepenog udaljavanja čovjeka s pravog puta, razlog nesreće, propasti i kajanja. A nažalost, upravo ovakvo je stanje većine ljudi naprotiv većine muslimana. Allah subhanahu wa ta'ala govori o onima koji su uživali blagodati, hvalisali se njima, nadmetali nad drugima, tvrdili da će iste te blagodati uživati na drugom svijetu i neće biti kažnjeni, a bili su kenudi, kefuri, nezahvalni istinskom vlasniku tih blagodati Kaže Jalla Jalaluhu, وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ Govorili su, doista mi imamo najviše imetka i najviše djece i mi nećemo biti kažnjani. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَا إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ Doista, vaš imetak i vaša djeca ne približavaju vas nama, ne približavaju vas Allahu subhanahu wa ta'ala, približavaju samo dobra djela, oni koji budu vjerovali i činili dobra dijela, oni će imati ogromnu nagradu za ono što su radili, dobit će ogromnu nagradu i oni će u džennetskim odajama biti sigurni. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمًا A što se tiče čovjeka, kada ga Allah subhanahu wa ta'ala iskuša, pa mu podari brojne svoje blagodati, počasti ga svojim blagodatima, taj čovjek kaže, Rabbi ekremen, moj gospodar je skazao, dobro prema meni, dobro je postupio prema meni. Wa amma iza mabtalahu fe kadara alaihi rizkahu fe jekulu rabbi ahanen. A ga Allah subhanahu wa ta'ala stavi na iskušenje, pa mu smanji obskrbu, on kaže, gospodar moj me je ponizio, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, kalla. ne, nemoj misliti da je tako. Nemoj misliti, brate muslimanu, da ukoliko Allah nekoga počasti, pa mu on ne bude zahvalan na blagodatima, da je to dobro za njega. Ne, nije to dobro za njega, već je to samo postepeno udaljavanje od Allaha subhanahu wa ta'ala. I nemoj misliti, brate muslimanu, da ukoliko te Allah subhanahu wa ta'ala iskuša siromaštvom ili bolešću, pa se strpiš na tome i od Allaha subhanahu wa ta'ala tražiš izlaz da je to loše po tebe. Ne kella, kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala u svojoj plemenitoj knjizi spominje završetak njegovih brojnih nezahvalnih robova. Wallahi, u tim kazivanjima brojne su pouke i poruke. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala لَقَدْ كَانَ لِسَبَئِمْ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَ Stanovnici Sabe su imali dokaz, ajet, čudo, uživali su čudo u mjestu u kom su živjeli. Džennetani an jamini wa šimal. Vrtove, bašće s desna i slijeva. Kulu mir rizqi rabbikum wa škuru leh. Beldetun tajibetun wa rabbun gafur. Jedite obskrbu gospodara svoga i budite mu zahvalni kakav divan kraj. Kakav divan predio divno mjesto i gospodar koji mnogo prašta. Međutim, kakav je bio završetak. Jesu li bili zahvalni Allahu subhanahu wa ta'ala robovi? Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, fa'aradu, fa'aradu, fa'arsalna alaihim sejla la'aremi, وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل, أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور ali su se oni okrenuli i postali nezahvalni, pa smo na njih poplavu spustili popuštanjem brana nastalu i zamijenili im njihove vrtove drugim vrtovima sa plodovima gorkim i tamariskom i neznatnim lotosom divljim, kaznili smo ih tako zato što su bili nezahvalni, a da li mi kažnjavamo ikog drugog do nevjernika, nezahvalnika? Da, brate muslimanu, inna Allahe adlun, Doista je Allah subhanahu wa ta'ala pravedan. Ljudima nimalo ne čini nasilje, već oni sami sebi čini nepravdu, nasilje i zlo. Blagodat nikada neće u potpunosti biti uskraćena osim s čovjekovim razlogom, ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم Zbog toga što Allah subhanahu wa ta'ala nikada neće promijeniti blagodat koju je podario nekom narodu sve dok oni ne promijene sami sebe. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ I doista sve ono što vas pogodi, pogodilo vas je zbog vaših ruku, zbog dijela vaših ruku. Allah mnogo toga i oprosti. Znajmo, Allah nas učinio od njegovih zahvalnih robova, da postoje razlozi koji čovjeka odvode u nezahvalnost na Allahovim blagodatima, a zatim i do uskraćivanja blagodati ili pretvaranja blagodati u patnju noćnu moru. Nemarnost prema blagodatima jedan je od razloga odvraćanja čovjeka s puta zahvalnih. Većina ljudi žive u brojnim blagodatima, zdravlju, i metku, imaju stan, krov nad glavom, imaju porodicu, imaju suprugu, djecu, ali nisu svjesni tih blagodati. Nemarni su prema njima. Vjerovatno i zbog toga što većina njih u životu ništa od spomenutog nije izgubila, nije im ništa od spomenutog manjkalo. A poznato je da čovjek ukoliko nije svjestan blagodati, kako da zahvaljuje na njoj? davno je rečeno, zdravlje je kruna na glavama zdravih, ali je ne primjećuju, ne osjećaju, ne vide, osim bolesni. Stoga nas uzvišeni Allah podsjeća, opominje, postiče da se sjećamo njegovih blagodati. Rekao je, ja ejuhen nasu, udhkuru ni'met Allahi alaikum. O ljudi, sjećajte se Allahovi blagodati koje vam je podario. Hel min khaliqin gajru Allahi jarzukukum mine sema'i vol ard. Da li ima neki drugi stvoritelj, pored Allaha subhanahu wa ta'ala, koji vas obskrbljuje, spušta vam obskrbu sa nebesa i zemlje, la ilaha illahu fa annat ufekun. Nema drugog Boga osim njega, pa kuda se okrećete. Mnogi ljudi, kada vide da i drugi ljudi uživaju iste blagodati kao i oni, imaju ono što imaju i oni, tada ovi ne smatraju da se nalaze u blagodatima, jer žele za sebe posebno blagodat, žele da imaju nešto posebno, moraju oni imati nešto posebno da bi tada uvažili da im je ukazana blagodat. Pogledaj, brate muslimanu, koliko nevrednujemo blagodat vida, blagodat sluha. Zašto? Zato što vjerovatno vrlo rijetko susretnemo slijepca. Krećemo se u istim krugovima među ljudima, zdravim i čilim, sposobnim i stoga nevrednujemo spomenute blagodati. Udkuru nijamet Allahi alaikum. Zato vratimo se ovim Allahovim riječima. Udkuru nijamet Allahi alaikum. Sjećajte se Allahovi blagodati kojima vas je počastio. Gledanje u onoga koji je iznad nas u blagodatima, dunjaluku, dobrom životu, zasigurno je jedan od razloga odvraća na čovjeka s puta zahvalnih Allahu i robova. Zasigurno onaj koji bude ovako postupao, gledao onoga koji je iznad njega, taj će biti nemaran. Pocijenjivać je one blagodati koje on uživa, makar ih bilo i mnogo. Biće nezahvalan Allahu subhanahu wa ta'ala na blagodatima žudit će da ima što više i više, jer gleda u onoga koji je iznad njega. Pa će rijetko spominjati Allaha subhanahu wa ta'ala, zapostavit će udjeljivanje na Allahom putu, ostavljat će namaze i slično, pa će i njega Allah subhanahu wa ta'ala zaboraviti na ahiretu. Allahu poslanik alaihi salatu wasalam rekao je, kako prenosi Ebu Hureyre, radi Allahu ta'ala an, a bilježe Buharija i Muslim, rekao je Allahu poslanik alaihi salatu wasalam, unzuru ila men huwa asfala minkum wala tanzuru ila men huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaykum gledajte onoga koji je ispod vas a nemojte gledati onoga koji je iznad vas jer tako ćete najbolje uvažavati cijeniti Allahove blagodati kojima vas je počastio zaboravljanje prošlosti, također jedan je od razloga skretanja čovjeka s puta zahvalnih. Mnogi ljudi, kada ih uzvišeni Allah počasti blagodatima, zdravljem i metkom, porodicom, sigurnošću, zaboravljaju prošlost. Zaboravljaju godine rata i nesigurnosti, zaboravljaju godine gladi i siromaštva, ne upoređuju svoje prvobitno današnje stanje sa tadašnjim stanjem. Braćo muslimani, kako liječiti ovu opaku bolest u našim dušama i našem društvu? Kako, na koji način biti zahvalan Allahu na njegovim blagodatima? Prije svega, na vjerniku i vjernici jeste da se prisjećaju svih Allahovih blagodati, da ih spominju, spoznaju, da ih broje blagodat Islama, blagodat sigurnosti, blagodat porodice, djece, zdravlja, jela, pića, stana, krova nad glavom, dok su mnogi drugi uskraćeni toga. Zatim, da budemo ponizni svome gospodaru, da mu se skrušeno i ponizno obraćamo, da mu dovimo, da nam uzvišeni Allah pomogne, da mu budemo zahvalni na njegovim blagodatima. Zar Suleiman, alaihi vala nebina, salatu wasalam, vjerovjesnik, nije govorio, Rabbi euzi'ni an eškure ni'mete kelleti an amte alija vala validej. Gospodaru moj, pomozi mi da ti zahvaljujem na tvojim blagodatima koje si ukazao meni i roditeljima mojim. Kada je to vjerovjesnik, najbolji čovjek učio u svojoj dovi, obraćao se tako Allahu subhanahu wa ta'ala, tada smo mi mnogo, mnogo preći da se obratimo Allahu subhanahu wa ta'ala, da tražimo od njega podršku, pomoć da nas učini od njegovih zahvalnih robova. A vjerovjesnik Muhammed sallallahu alihi wa alihi wa sallame oporučio je Muazu radi Allahu ta'alan da na kraju svakog namaza kaže Allahumme E'inni ala dhikrike wa shukrike wa husni ibadetik. Gospodaru moj, pomozi mi da te se često sjećam, da ti često zahvaljujem i da ti iskreno robujem. Zatim, sve jedan od nas mora biti svjestan da će nas Allah subhanahu wa ta'ala pitati na sudnjem danu jesmo li bili zahvalni njemu na njegovim blagodatima. Zar Allah subhanahu wa ta'ala nije rekao thumma latus'alunna yawma idin 'anil na'im thumma latus'alunna yawma idin 'anil na'im zatim ćete toga dana biti pitani za blagodati kaže ibn Ketir, to jest jeste li bili zahvalni na blagodatima ili ne na nama je da budemo svjesni da ukoliko budemo zahvalni na Allahovim blagodatima Allah će nam povećavati svoje blagodati davaće nam bereketa u njima budemo li nezahvalni Allah će nam uskratiti svoje blagodati ili će uskratiti bereket u njima, pa će te blagodati pretvoriti se u patnju, kaznu, noćnu moru. Wa id ta'adzana rabbukum la in shakartum la zidannakum. I sjetite se kada je vaš gospodar objavio: Ako mi budete zahvalni, ja ću vam još mnogo više dati. Wa la in kafartum in adabi la shadid. A ako budete nezahvalni, pa doista moja kazna je teška kaže Fudajl ibn Jad, na vama je da se mnogo zahvaljujete na blagodatima, jer je malo blagodati koje su uskraćene ljudima, a da su im se ponovo vratile. I također, na nama je da upoređujemo sadašnje stanje u blagodatima sa stanjem kada su nam ove blagodati bile uskraćene. Allaha subhanahu wa ta'ala molim da nas učini od njegovih malobrojnih zahvalnih robova. Molimo ga subhanahu wa ta'ala da nam pomogne, da ga se često sjećamo, da mu često mnogo ispravno, iskreno zahvaljujemo na njegovim blagodatima i da mu iskreno robujemo. Molim ga subhanahu wa ta'ala da oprosti i meni i vama, mojim i vašim roditeljima i svim vjernicima, muslimanima i muslimankama. Walhamdulillahi rabbil alemin, usallillahumma ala nebina Muhammedu, وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته خاطب الحور الحسان وطالبا لوصالهن بجنة الحيوان أسرع وحث السير جاهدك إنما مسراك هذا ساعة لزمان هي جنة طابت وطاب نعيمها نعيمها باق وليس بثاني وبناؤها اللبنات من ذهب وأخرى فضة نوعان مختلفان سكانها أهل القيام مع الصيام وطيب الكلمات والإحسان للعبد فيها خيمة من لؤلؤ قد جوفت هي صنعة الرحمن أنهارها في غير أخدود جرت سبحان ممسك بها عن الفيضان من تحتهم تجري كما شاء مفجرة وما للنهر من نقصان ولقد أتى ذكر اللقاء بربنا الرحمن في سور من القرآن أوما سمعت منادي الإيمان يخبر عن منادي جنة الحيوان يا أهل أهلها لكم لدى الرحمن وعد وهو منجزه لكم بضمان قالوا أما بيضت أوجهنا كذا أعمالنا ثقلت في الميزان وكذاك قد أدخلتنا الجنات حين أجرتنا حقا من النيران فيقول عندي موعد قد آن أن أعطيكموه برحمتي وحناني فيرونه من بعد كشف حجابه جهرا روى مسلم ببياني وإذا رآه المؤمنون نسوا الذي هم فيه مما نالت العينان والله ما في هذه الدنيا يا ألذ من اشتياق العبد للرحمن وكذاك رؤية وجهه سبحانه هي أكمل اللذات للإنسان لله سوق قد أقامته الملائكة الكرام بكل ما إحسان فيها الذي والله لا عين رأت كلا ولا سمعته من أذنان كلا ولم يخطر على قلب امرئ فيكون عنه معبرا بلسانه وهل لذا السوق الذي من حله نال التهاني كلها بأمان يدعى بسوق تعارف ما فيه من صخب ولا غش ولا أيمان هذا وخاتمة النعيم خلودهم أبدا بدار الخلد والرضوان يا رب ثبتنا على الإيمان واجعلنا هداة التائه الحيران وأعزنا بالحق وانصرنا به نصرا عزيزا أنت ذو السلطان وعلى رسولك أفضل الصلوات والتسليم منك وأكمل الرضا إخواني وعلى صحابته جميعا والأولى تبعوهم من بعد بالإحسان يا رب ثبتنا على الإيمان واجعلنا هداة التائه الحيران وأعزنا بالحق وانصرنا به نصرا عزيزا أنت ذو السلطان وعلى رسولك أفضل الصلوات والتسليم منك وأكمل الرضوان وعلى صحابته جميعا والأولى تبعوهم من بعد بالإحسان